grense en bome Tussen grense wag ons amal vermoorde Maar op 18 was ons amal verloor goeienavond en hartelijk welkom by SAIK Nies Radio. My naam is Corrie en ek is hier vanavond met ons vierde episode van ons Bosoorlog reeks. Ek lees graag een stukje van Sampie Stofberg. Hy sê, die grensoorlog, Suid-Afrikaanse machte was in die medegelte gevechte betrokken in die beginjare 1966 tot miskien vroetachtigers primair met Swapo. Met die gevegge hier en daar waar Fabla mag te ondersteun die Russe, Kibane, Oostduisters en soldaat van een paar ander lande betrokke was. Later jare het Fabla en die achtermacht machte meer en meer na vorige tree om die Suid-Afrikaanse machte te probeer stuit. Soos een seksie valskerm soldate wat in een vaplig brigade nabij Ongiva vastloop. Een valskerm soldaat snevel in die geveg. Net so het lede van 32 bataljon by verskye geleendhede in een oormacht vijand vastgeloop. Baie ander eenhede het soortgelijke ondervindings beleefd. Wat het die Suid-Afrikaanse machte in die gevalle gedoen? Gehaarkloop, maar nooit weggehaarkloop nie. Gevlug, maar nooit weggevlug nie. Ons het geskrik, maar was nooit verskrik nie. Ons was seens, maar ons het geveg soos manne. Ons het gevlieg soos arende, maar geveg soos leeuws. Salit, jylle maak my trots om deel van jylle te wees. MUZIEK baie dankie Sampie. Dit is woorde wat my somme hoendervleis laat kry. Ons episode 4 van die Bosoorlog. Ek speel om graag en daarna wil ek hulde bring aan die manne wat op die 11de april die hoogste prijs betaal het vir ons land Zuid-Afrika om ons amal veilig te hou veilig van misdaad, van terroriste, van korruptie, van communisme. Episode 4 van die Bosoorlog 4 voorheen in grensoorlog. Die woord communis, dit was die absolute antichrist enzovoort. Um, ehm, maar dit is wat my geïnspireer het en gemotiveer het om, om, om, te, om te vecht vir my land, jy weet. Ek het altyd myself gesê, ek sal, ek sal vir my, my land vecht. Ek sal vir my land vecht. Uh, eh, maak nie saak wie hem bewind was nie behalwe as daar kommunisme bewind was. As daar kommunisme bewind was, was ek dan uh, dan het ek 'n vryheidsvegter geword. Vanaf die laat 60s was daar 'n rus onder elke bed in Suid-Afrika. Woorde soos rooi gevaar en kommunisme het deel van die woordeskat geword. Vir die wat in Angola en in die noorde van Namibië Russiese toerusting gebuit het en op propagandistiese literatuur afgekom het, was dit 'n harde werklikheid. Die vyand is geborg deur die Sowjetunie en Kuba en hulle sou in die spervuur hulle lewe kon verloor met 'n koel uit 'n Russiese wapen. Tuis het literatuur die ronde gedoen met titels soos Wat die kommunisme werklik is, wat deur die Sinodale Kommissie vir die bestryding van maatskaplike ewels van die NG Kerk versprei is. Die subhoofies alleen spreek boekdele. Onskuldige voorkoms van die communisme. Aanwakkering van klasse haat en klasse strijd. Revolutie die hoofdoel. Swart republiek. Vernietigingsdrang. Op een lichternoot het menige troepie sy lerige ure verweil met verhalen soos Tessa en Grensvechter, waar die skurke communiste, Russische agente en Kibane was. Natal 1979 Rocco de Wet, bekend as die grensvechter en Karen Berkeman, wat soms werk as bijen doen, ontspan. Hulle ken mekaar al twee jaar lang. Soms is die gesprek lig, ander kere ernstiger soos nou. Dis waar, Rocco. Die oostduitsers begin hulle sterk vestig in sekere swart state. Ek weet, ek het baie met hulle te doen gehad. Hulle is baie gevaarliker as die kibane. Slimmer, gedichter, sommer net alles. Natuurlijk, Moskou weet hoe om sy kaarte te speel. Kuba se bydra tot ondermyning in Afrika het sy perk bereik. Nou moet Rusland 'n ander pion gebruik. In die geval is dit Oos-Duitsland. Kom sit, Roku. Ons het mekaar lanklaas gesien. En hier ons is alleen. Kom dans, Roku. Hierdie aand is ons in. Graag. En jy moet my beloof. Wat? As dit swaar met jou gaan in Angola? Dink aan my. Dink aan hierdie aand. Onthou, daar is iemand wat ook aan jou dink. Verlang. Vir jou bid. Dit beloof ek, want is makkelijk. O, Rokko, jy moet veilig terugkeer. Jy moet nie so baie waag nie. Beloof jy dit ook? Ek is nooit onvoorzichtig nie. Ou Suid-Afrika sou verstom gewees het om te weet dat hulle eertijdse vijand net so lekker aan die anti-communistische sentimente gelees het. Nou dat die strijd by al begrawe is, lag die Namibiese minister van verdediging Charles Namolo self daaroor. Books or comics which were in shops, we were buying them also. Reading and discussing like other young, young, youngsters in the country, whether you are white or black, zwart, uh, uh, later zwart, or what is it? Later and zwart. Cake, the cake, uh, the, the zwarte adderaal. we were reading all these comics also. And, <laughs> and Africans also, we were Africans. Some, we loved the language to a certain extent, especially myself. I loved it only when I write love letters. My leaflet, my dear, my dear bar, and so forth. All, my, all when we had our, uh, when we were writing love letters to our girlfriends, it's all in Afrikaans. We, we wouldn't write the uh, love letters in English. No, we didn't like them. The wording, maybe only one sentence and then into Afrikaans. You see, it, it was very sweet. It's a sweet love language, I can say. But we came to hate the language because of their attitudes towards us. We said, if it's their language and they don't like us, then we hate it. Haat het ingetree en vir jare vlak gelê aan albei kante. Suid-Afrikaners het Swapo gesien as marionette van die kommunisme. Ons van Suid-Afrika, ons Suid-Afrika en ons Suid-Afrika, ons moet staal en sterk maak om teen hierdie gedigte vyand van ons, naamlik die kommunisme van al die Russiese ekspansionisme te veg. En ons moet dit keer. En dit sal ek vir die troepe op die grens verduidelik het. Hoe belangrik dit was om dit te keer. Dit het ons gedoen. Die IS e is ergens uiteindelik verslaan. Uh en het ekonomies ineengestort in drie groot gebiede. Die eerste gebied was die Midde-Ooste. Die tweede gebied was Afghanistan en die derde gebied was Suid Suidelike Afrika. En in Suidelike Afrika het ons die rol gespeel om hom uit te mergel. As ons as ons dit nie gedoen het nie, was werklike demokrasie nie in Suider-Afrika nie dan het ons hier gesit met 'n klomp kommunistiese satellietstate. 75 jaar tevore het daar 'n heel ander verhouding bestaan. In 1900 het Russiese soldate die boere kom help veg teen die Britse onderdrukker. Die Bolski-familie se oupa Grootjie was een van hulle. The story of the family as an architect started from great-grandfather. He was born in 1874 and became a first architect in the family. is very popular in Russia. Every architect uh, in our country maybe uh, knew that my grandfather was in Transvaal. When he was uh, 26 years old, he joined the Russian troops and went in South Africa to fight on the side of Boers against English troops He spent about one year in South Africa, and uh, through this, the the the word of uh, Boers and the word of South Africa was something like miracle in our family. This is an article <coughs> about uh, uh, Англо-Бурская война и воспоминания русского волонтера. Так. The war with English and Boers. Громче. Uh, and remembers of the Russian volunteer. He was in the uh, security uh, team around Kruger. And when uh, Kruger was leaving the country, they were discussing with Kruger the, the problems of the end of the war and everybody understood that the war is uh, they lost the war In totaal het 225 Russiese vrywilligers na Suid-Afrika gekom om die boere te ondersteun sommige as soldate ander as mediese personeel Terug by die huis was daar groot steun vir wat hulle gedoen het. Everybody knew that he wasn't the war in in South Africa. Everybody started to sing this song about Transvaal, Transvaal. Transvaal, Transvaal, страна родная. Вот это вот very popular uh, song. And uh, мама, купи мне пушку, барабан, я поеду к бурам бить англичан. So in English it will say like, mother bought me a gun and a rifle and I shall go and I shall join Boers to beat English. he always underlined that when they when he tell about his involvement in Boer's uh, war, everybody was very excited and started to support him and started to sing uh, songs uh, and uh, that it was very, uh, very sensitive somewhere in the spirit of uh, Russians who remembered the times of the beginning of the century of this war. Die simpatie tussen Afrikaners en Russe het behouwe geblei dier die eerste aantal dekades van die 20ste eeuw. Selfs communisme, later soos skelwoord, het een sterk aanhang gehad. Dit het duidelik geblyk tydens die werkersopstande van 1922. In 1922 was daar reeds meer Afrikaner werkers, of vooral in die myne, as Engelsprekende, ek praat nou van wit werkers, en is dis baie goed bekend dat daar hierdie beroemde mars in 1922 was eh, waar onder leiding van Afrikaner werkers daar actief gesê is ons uh, eh, beëver ons vir een communistische bestel ten einde weet, ons situasie te verbeteren Tweede Wêreldoorlog veg Suid-Afrikaanse soldate saam met die Sowjetunie, Brittanje en ander geallieerdes teen Hitler se Duitsland. Gewone lede van die publiek organiseer aksies soos om bloed te skenk spesifiek vir die Russiese soldate. Maar 'n groot groep mense, veral Afrikaners, voel baie sterk teen samewerking met die Britte wat hulle steeds sien as die vyand van 'n kort 40 jaar tevore. Ons moet een ding onthou van die 40er jare. Uh Stalin en die Russe het saam met die geallieerdes gevecht in Hitler. Nee. Daar, en, en, en daar was onder Afrikaners een geweldige groot sympathie gewees met, met Hitler. Omdat, omdat hy een vijand was van die Engels. Dit was die standpunt van my enemy's enemy is my friend. Verder is interessant dat in 1950 is die wet op die onderdrukking van communisme ook aanvaard. So wat gebeur het is dat daar is een duidelike alliantie aangegaan tussen Afrikaner nationalisme en Christendom en kapitalisme. Intussen het swart Suid-Afrikaanse politici oor baie jare kontak gemaak met Moskou. In 1927 het die president van die ANC die stad besoek. Oor die volgende dekades is honderde ANC-lede in die Sovjet-Unie opgelei. Die bevrydingsorganisasies van Namibië het dieselfde patroon gevolg. Soos die oorlog in die subkontinent opgevlam het, het daardie ondersteuning uitgebrei. uh, a period of time during which the Soviets <clears throat> took every advantage to uh, uh, deploy their forces and to project their power, both land power and air power, and to some extent naval power, into the developing world, the third world. This was the struggle uh, within the framework of the uh, global uh, split of the world, the uh, contraposition between the military blocs. Afro, Africa was a collision center, the Middle East was a collision center. Asia, Камбоджа, Cambo- uh, Cambodia, same thing. Центральная Америка. Hierdie internasionale magskaakspel sou die lewe van duisende gewone troepe in Rusland, Suid-Afrika, Kuba, Angola en Namibië oor die volgende paar dekades vir altyd verander. Die wat deur die geweerloop gekyk het, kon nie altyd die groter prentjie sien nie. Swapo het destyds na burege Afrika state as afspringplekke en basisse gebruik om aanvalle te loods in Namibië. In die Angolese kookpot was daar drie ander guerrilla bewegings in aksie. Sowet adviseurs het Swapo gehelp en ook die MPLA van Angola. Suid-Afrika het op hulle beurt UNITA en die FNLA ondersteun. Russiese soldate is as adviseurs in Angola ontplooi vanaf die mid 70s tot die laat 80s. Because uh, if not we, Americans could be there. That is all. Because practically all the time uh, the great states, great powers, yes, they have uh, their own conflict between each other. Anyway, war is war. It was big politics. This is what was used by the, the South Africans, that those are communists. They are surrogates of the Russians, surrogates of the China, surrogates of communist, what, what, everything, just to discredit our endeavor to liberate ourselves. And it is not that we wanted only to go to the, to the communist or socialist countries, because they were willing to help us if you can't help us, we go to those who are willing to help us. Speaking about the puppet, white puppet, we were soldiers. And uh, South Africans were also soldiers. We were a military part of that politics, instrument of that politics. Dit was nie net soldate wat 'n instrument van die politiek was nie. At that time Angola was supported by the Soviet Union so uh, and it got all uh, uh, the armament, practically all the armament from the Soviet Union and of course from the socialist countries. I uh, saw the uh, armament from German Democratic Republic, from Bulgaria, from Czechoslovakia. Uh, but at the same time, when we uh, fought against uh, the UNITA and South Africa, we saw, we captured, for example, in their bases, for example, after the battles, we captured Chinese, Israel, and uh, American, of course, uh, Belgian rifles and uh, machine guns and so on, so everything. Die wapens is eenvoudig afgelewer en gebruik. Die soldate moes na hulle self omsien. The soldiers had to report uh, to the high command and the high command uh, told, "Listen, you need to stay there, you shoot, you must stay there with Angolan troops, but take care of your security." In what way to take care of our security we didn't know, but take care of your security, but you stay, you just stay with Angolan troops. Sekuriteit in 'n oorlogsone soos wat Angola destyds was, was maar 'n relatiewe begrip. Om gewond of in hegtenis geneem te word, 'n daaglikse moontlikheid. Tydens operasie Protea in 1981 het die inhegtenisname van 'n Russiese sergeant-majoor opslaag gemaak. Dit is hoe die SAW dit gerapporteer het. Hy het terugbeweeg na die peloton toe om aan te sluit by hulle en, en om te onttrek na sy tydelike basis toe en tydens die terugbeweging is daar op hulle gevuur vanaf uh, eh, skuins agter hulle hulle het omgedraai en die vuur beantwoord en op die daaropvolgende deursoeking het hulle toe hierdie uh lewendige rus uh plus die dooies daar gekry. Volgens die Instituut van Afrika Studies in Moskou, boer Nikolai vandag op die Russiese platland. If I didn't want to go to to Africa or anybody of my friends who didn't want to go to Africa, who uh, they could have written a report. I don't want to go. and he would not go. That's it. Problem is solved. We have to understand any military, any military is an instrument which sometimes participate in combat actions. We cannot escape that. And if a parent of South African soldier who has died in, in while fighting Namibians, trained by, by me, I would have answered, uh, I think, the same way. He's a soldier. Soldiers are dying sometimes in battle. What to do? We are paid for that. Uh, we were taught and we were instructed to help our brothers in order to gain their independence, in order to have uh, their country flourishing and so on, in order to repel all the attacks of uh, the international imperialism and so on. Namibians People who lived there thousands of years, they wanted to live there the way they wanted. They have their right to struggle for the way they wanted to live. Many of them really wanted to get this help from us, you see, and so, uh, as you say, I identify myself with uh, those purposes. Of course, we are identified. They were comrades in arms. They, they were always ready to sacrifice with us. And uh, the little they had, they had to share with us. So they were real comrades and they will teach you how to survive under very difficult circumstances. They have the right to apply to anybody to help them to be trained. If you didn't come there to, be tra to train them, definitely the vacuum would be filled by somebody else. who is uh, more bloodthirsty than the Soviet officer. We didn't tell them to cut throats of, of the victims. Never, never, ever. Dit was nie aldag maklik vir die Russiese adviseurs om aan te pas by wat hulle in die veld in Angola ondervind het nie. I don't want uh, to offend I don't want to offend uh, Angolan soldiers now. Some of them had nothing, uh, neither skills uh, nor wish to struggle, uh, just to eat, to drink, <laughs> to dance and nothing more. Die Swapo-kaders was anders, sê hulle. I enjoyed the moment when I could distinguish immediately. This is Swapo soldier, this is Angolan soldier. A Swapo soldier, when he was uh, walking through the streets of Lubango, maybe in old uniform, maybe. But it is always nicely washed. It is always pressed. Uh, their shoes are polished, if not by that polisher, standard polisher, at, at least by the, by the fat of meat he is eating, but it is polished. Uh, when Angolan soldiers sometimes would have one boot broken and never repaired, and never uh, uniform is not pressed. Maar hoe het hulle die Suid-Afrikaanse soldate gesien? Uh, South African troops were very well organized, were very well trained, uh, very well professional, you see. They were the real professional troops, and uh, they knew what for they were fighting, <laughs> you see. And uh, of course, of course, they got a very good salary. Alles was echter nie net die spreekwoordelike skop skiet en doodslaan nie. Best memory. I told you, a very good nature, very beautiful nature of Angola. Well, uh, of course, uh, you do not remember bad things, you remember only good things. I remember a lot of good things, you see and I had a very good possibility to see everything with my own eyes, you see, and to touch with my own hands and uh, to swim in uh, African rivers and to swim in the Atlantic Ocean and to to cross the country in uh, in the vehicle, you see, and to fly all the country. Maar hulle was ook bewus van waarvoor hulle geveg het. So I do remember those times with biggest, biggest pleasure and the, pleasure, and the fact that uh, I, I estimate that they are now in Namibia. Well, well, I hope that a piece, a piece of my invention is also there. I also help them to be there in a democratic society, and I also I also envy the way Namibians managed to reconcile the country. Unfortunately, here in the Soviet Union, we were remembering who was on the white, white guy side, on the red army side, till now. Basiese verskille het soms meer indruk gemaak as enige ideologie. To say the truth, to say the truth, uh, we considered uh, the United Troops as the enemies. And uh, the majority of Russians uh, did not consider South Africans. Maybe because uh, I'm not a racist, but maybe because of they were white people, you see, and we were white people. I got, I learned a very good rule from Africa from the very beginning. If you see a white man in Africa, just from the very beginning he is your friend. <laughs> because there were no so many whites, uh, for example, in Angola and in Mozambique. And if you see a white man, your honor uh, and your debt is to help him if he has some troubles. Elf jaar na die oorlog het Igor Jedarkin in Mosambiek in 'n Suid-Afrikaanse soldaat vasgeloop. In die stryd het hulle aan teenoorgestelde kante van die geweerloop gelê. He asked me, "Aren't you angry? Why? What for?" <laughs> How can I be angry with you if uh, you just fulfilled uh, yeah. your part uh, of uh, your debt, I fulfilled my debt and uh, that is all.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 Op TuneIn kan jy op enige cellfoon, tablet, android, rekenaar, skootrekenaar saam keir. En dit is glad nie so dier nie. Dit is maar tussen 17 en 20 meks per uur afhangende van jou verskaffer, is dit die bedrag wat jy betaal om saam met ons te keir. En data. Vandag op die 11 april bring ek hulde aan manne wat op die 11 april in die verlede in die bosoorlog gesterf het en die hoogteste prijs vir ons vryheid betaal het. Syner Gerardus Johannes Gerardus Jacobus Senegal van Grootfontein hoofdkwartier in die Seiners eenheid. Hy was in 52 bataljon. Skitter John Edward McEwan van 5 saai. Brian Robert Gibbs van 2 veld ingenieur regiment speciale konstabel Petro Sakaria van Suidwest Afrika Police sy afdeling. Speciale konstabel Matthias Wilo van Suidwest Afrika Police eenheid. Major Robert Mitchell Turner van 85 Combat vliegskool. Hulle name en hulle opoffering vliegskool is nie vergeet nie. As hulde blyk, hier is die Ballad of the Green berei, speciaal vir ons helde. Fighting soldiers from the sky Fearless men who jump and die Men who mean just what they say. The brave men of the Green Beret, silver wings upon their chest. These are men, America's best. One hundred men will test today, but only three when the Green Beret trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret, silver wings upon their chests. These are men, America's best. 100 men will test today, but only three win the Green Beret. Back at home, a young wife waits. Her Green Beret has met his fate has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest. Make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day Jy is ingeskakel by SHK News Radio en ons bring hulde aan ons helde wat die hoogste prijs betaal het om vir ons te veg vir vryheid en teen terrorisme. Ek lees ook een stikkie van Vincent Blijn wat hy gepost het wat Anton van Rooyen skryf hier is my story nie mooi nie, maar ek is trots. Die 10de mei 1982 stap ek in my peloton van 10 manne in een hinderlaag met Swapu en Ocho, nadat ons gehoor het waar hulle was. Een man skrom, skrams gewond in die arm, ander een skrams in die knie. All hell broke loose, daai dag. Ek was sleg geskiet en heel wat kere geskiet in my bene. Ek het my rechterbeen daar verloor en 7 maande my linkerbeen. Ek was 19 maande in een militaire hospitaal en het baie pijn en hartseer, maar het self daar hier gekom. Ek het kunstbeene gekry in 1983, maar dit was so swaar, ek het my net seer gemaakt. Ek het het gelos, want die weermacht wou nie meer help nie. So 9 jaar terug, het ek weer probeer. Ek het alle instanties genader via e-mail, sonder sukses. Ek het al die bewijse in die leer. Die regering het besluit ek sal nooit kan loop nie en dat dit, dit, dit, dit te dier is. Soos ek sê, ek het reeds een been, maar ek het die tweede nodig. Een vriend het my gehaald met my eerste been. Ek was so gelukkig, dit was in december 2012, ons het laas in December gesels en ek het gesê ek recht vir my tweede been. Siederdien niks meer gehoor nie. My motto bly dit. Ek wil, ek sal en ek gaan weer loop. Al wat ek vraag is hulp. Ek het genoeg gehad van die gevangenis in die rolstoel. Dit is 32 jaar. All I need is freedom. Thank you all brothers and sisters. Salute dit is baie hartseer. Baie van ons manne het huis toegekom. Baie het nie huis toegekom nie en baie is vermink en is ons plig om ons helde by te staan. Kom ons luister na Oshakati Oshakati Wambulant Oshakati Oshakati, Oshakati, Oshakati Wambuland Dis die mooiste plek op aarde Oshakati Wambuland Ruakana, Ruakana, Ruakana Wambuland Dis die plek met die meeste water Ruakana Wambuland O Chivelo, O Chivelo, O Chivelo ambulant Dis die plek met die meeste vlieg O Chivelo ambulant O Katsopi, O Katsopi, O Katsopi ambulant Dis die plek met die meeste perde O Katsopi ambulant Oi nana, oi nana, oi nana van Boeland Dis die plek met die minste water Oi nana van Boeland Ondangwa, ondangwa, ondangwa van Boeland Dis die plek waar die flossies land Ondangwa van Boeland Ondangwa van Boeland Ongwe diva, ongwe diva, ongwe diva ambulant. Dus die plek van terroristen, ongwe diva ambulant. Oshikati, Oshikati, Oshikati ambulant.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 Ek vertel die story van Louis Swabert. Hy sê, ek was die buffelbesteeder en gewoon ek by die kampe hulle briewe aan die manne oorhandig wat van die familie afkom. Op hierdie dag was dit baar bevolk en het gereen en ek het die buffel geklim en die een troep het op een stomp gesit en ek het sy brief vir hom gevat en langsom op die stomp gaan sit. Hy het die brief vir my gevat en en het die sigaret aangesteek en ek wil ook rook en ek teruggeloop na die buffel toe in die buffel geklim en het is so ironies dit was een pakkie laaf sigarete toe ek aan die pakkie vat toe slaan die weerlig en waar die troep op die stomp gesit het was net een bol vlamme my pakkie laaf het my dada gereed my pakkie laaf het my dada gereed Dit was baie hartseer. Ek moes sy lijk terug bestuur na sy familie toe. Ek nou jou vriendelik uit om jou story te deel. Contact my by nies by shkradio.com of skakel my op 082, 083 460 9848 of op my landline 0800 016-422-3886 en ons reel dat jy jou story ook oor die licht kan vertel. Voor ek afsluit vanavond wil ek net een waarschuwing rig, daar is baie berichte op Facebook en in die media van een klugspul wat hier rond te doen. Mense word uitgenooi om mense te kontak wat sogenaamde geld verwerkt terug sal betaal aan oud weermachtlede, wat in die weermacht was tussen 1960 en 1994. Daar is bonusse van so 3200 rand per maand plus behuising en militaire medies. Pas op, hierdie is alles een groot lig. Mense word beroof van geld wat in baie gevalle moet jy bedrag inbetaal en om geld terug te kry. Daar is hele paar aantal jare wat hierdie berichte die ronde doen. Moe val vir dit nie. Moe nie die mense kontak nie, dis een groot lig. Ek groet is vanavond, ek wil net noem, indien jy jou story wil vertel, of indien jy een program wil aanbied op SHK NIS Radio, of jou bezigheid wil adverteer, kontak ons gerus. Ons e-post adres herhaal ek wee, het is nies by shkradio.com Maak ook gerus gebruik van ons webwerf vir volks eie bezighede www.v.co.za Plaas jou advertentie gratis daar. Skakel ook in vir ons nies en weerberichte weeks a 8 uur sochens en elke maandag aand het ons ons bosoorlog reeks om 8. Dier die week om 8 het ons herre uitsendings en ons actiehede programme. Baie dankie vir jou ondersteuning en nooi al jou vrienden en familie om saam te keir op SHK Nies Radio. Ons het jou ondersteuning nodig. Gaan ook na ons Facebookblad en like om en houd dageliks die Facebookblad dop op vir ons program aankondigings. So groet ek Corrie, een lieflike aand verder, tot morgen ochend om 8 met die nies. Ek speel uit met Leon Schuster, sy ach man, dis lekker nie amie. Ach man, dis lekker nie amie, van pippie tot groot fontein, op een ratel en otavie, op hoog en een pot aeroplein. Een rang wil ek nie dra nie, met een erie en een steekje in my zijn. Een man, dat lekker en die amie, en het roepie, dat wil ek graag blij. Een woensdag hebben het geëeuw. Die raad of hier was Toen laat hij mij palen, toen heb het kroon. En het wordt waar die wie gekiest. Op die grens als ik overlaat. Nam ik meisje dat verre niet steeds. Slaat ik met de verkoop mijn vark van and a bungalow of carpet down waar je daarvoor betaald wordt. Alle noemen het Jodeense pik.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 Soos SIK Radio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kyk gerust by www.v.co.za Allerlekkerste Bultong by Bultong en Bites Gelee in die Silver Oak Centrum langs Silver Lakes in Pretoria Piet sê ek verkoop lekker Bultong droewoers, chili pads en nog ander bultong producte teen een billike prijs.